Radio. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Probili smo led, ušli smo u prvu emisiju i pozdravljamo u studiju Tren Radija Mariju Ražnjević. Dobar dan. Dobar dan, pozdrav svima. <laughs> Čujemo se. Kako se? E, odlično. <laughs> Ovo nam je prva emisija, o čemu ćemo uopće razgovarati u ovoj emisiji? Onako, čisto oh. laički pitam, nemam pojma uopće, evo da ste mene anketirali s obzirom da ćemo čuti u drugom dijelu emisije a, i anketu koju smo proveli među našim građanima, zanima me što je to zeleni telefon, onako na brzaka samo. Eh, zeleni telefon, to je jedan servis u službi građana na koji građani mogu prijaviti sve probleme, nepravilnosti i sve slično što uoče eh, vezano za zaštitu okoliša i prirode, ali isto tako mogu eh, zatražiti bilo kakvu informaciju, isto tako vezano za zaštitu okoliša i prirode. Mhm, mi se družimo sljedećih ohoho vremena, čini mi se do kraja godine, ali je tako, tako je. o ovim emisijama. Koji nam je cilj u ovim emisijama svakog četvrtka u jedan sat? E, cilj nam je informirati građane, e, zapravo um, obavijestiti ih što je to zapravo zeleni telefon, kakve sve prijave mogu prijaviti, to ćemo u nastavku još spomenuti, znači kategorije u kojima se prijave zaprimaju, tako da danas će zapravo biti riječ ukratko samo o zelenom telefonu, što to zapravo jest, čemu to mhm. služi, a onda ćemo dalje, dakle kroz te daljnje emisije obrađivati i pojedine kategorije i imati razne goste, tako da bit će zanimljivo. U svakom mhm. slučaju nek nas prate i slušaju, bit će zanimljivo, da. Mi ćemo imati goste i u ovoj današnjoj emisiji, doduše preko telefonske slušalice, a Marija, vi inače dolazite iz koje udruge? E, dolazimo iz e, udruge udruge PAN, to je udruga za zaštitu okoliša i prirode, evo, poznatija kao EkoPAN pod nekim svojim skraćenim nazivom. Evo, predlažem jednu kratku pauzu pa se vraćamo natrag u emisiju. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Come here and visit my world, did history, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than a hundred miles. Dance with me one more time. time. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Marija nam je u prvom dijelu emisije rekla definiciju zelenog e, telefona. A možemo li malo popričati, čuti kako je to bilo od samih početaka? Pa počeci zelenog telefona sežu sada već davno, 1989. godinu kada se među članovima današnje zelene akcije iz Zagreba zapravo pojavila ideja da se osnuje znači takav nekakav telefon na koji bi građani mogli dojavljivati svoje pritužbe, prijave i slično vezane za zaštitu okoliša i prirode. Mhm. Međutim, s obzirom na tadašnja ratna zbivanja, proteklo je tri godine do realizacije same te ideje, tako da je zeleni telefon zapravo profunkcionirao tek negdje u jesen 1992. godine. A, otišli ste malo do grada, ispitali ste građana, evo što su rekli. A, znate li možda što je to zeleni telefon? Znam, recite. pa vjerojatno broj na koji se može prijaviti neka radnja koja nije u skladu sa vašim načelima, vaše udruge. Pretpostavljam da bi to bilo to. Gdje bismo mogli, ne znam, saznati neke informacije o pravilnom odlaganju okoliša ovog e, otpada i mislim da bi to... Odlično, da. Jeste kad niste to? Nisam, ne. Evo, broj je 072123456 pa ako primijetite neke nepravilnosti ili imate nekakav upit, zovite nas. Dobro, hvala. Hvala, dođenja. Znate možda što je zeleni telefon? Zeleni telefon? Da. Ne. Jel vas zanima? Pa, evo. kad smo tu, to mi je znači jedan telefon broj na koji možete dobiti sve informacije vezano za zaštitu okoliša i prirode gdje možete postaviti sve upite vezane za to i općenito prijaviti znači bilo kakav problem vezan za zaštitu okoliša i prirode koji primijetite. Recimo... Divlja odlagališta otpada, zagađenja rijeka. Dobro. Znači niste ni koristili do sad zeleni telefon. Jeste zainteresirani možda da, nam se javite koji put. Pa jesam, da, zašto ne? Pa uočila sam, sad smo baš neki dan prolazili, što smo se malo voziti pa smo našli isto ono otpad u šumi Hmm, je li ima ono kao uočio sam pa nisam okrenuo zeleni telefon, ili ima toga? Ono ima. ignoriram problem. Ima. Mi dobivamo iz godine u godinu sve više prijava, ali smo svjesni da puno tih problema zapravo ostane neprijavljeno. Mhm. I upravo je cilj ove emisije, znači e, potaknuti građane da nas zovu, da prijavljuju znači sve što uoče. Uh-huh. uh dokrenuli smo od početka što se dogodilo s nastavkom zelenog telefona. A, sljedeća bitna godina ovaj, vezana za zeleni telefon bi bila 1999. kada je osnovana mreža zelenih telefona. uh tada su se zelenom telefonu priključile znači i druge okolišne udruge s područja Republike Hrvatske. Ta mreža danas okuplja 10 udruga koje pokrivaju područje cijele Republike Hrvatske na način da svaka od njih pokriva područje jedne ili više županija. Evo, Ekopan pokriva područje Karlovačke i Ličko-Senjske županije. Ajmo čuti što su još građani rekli. imamo evo kratku anketicu. Pripremamo za emisiju. Pitanje je znate li možda što je zeleni telefon? Ne. Jel pretpostavljate što bi to moglo biti? Pa onako, otprilike nešto ekološko. Dobro. Dobro. Um, je vas zanima? Ajde može. Evo, to mi je... nešto kad neko pa- radi nešto loše. Naravno, točno. <laughs> broj vam je 072 123 456 i tu možete znači prijaviti bilo kakve nepravilnosti vezane za zaštitu okoliša i prirode koje primijetite, ali isto tako možete dobiti svakakvu, znači sve informacije, postavljati upite, sve što vas zanima općenito vezano za zaštitu okoliša i prirode u najširem smislu te riječi. Znači od, ne znam, ekološkog uzgoja hrane do mhm. divljih odlagališta otpada i tako dalje. Evo. Ajde, dobro. Možete, pa nazovite ako Hvala ti Hvala vam, Ađenja. Ok, a, koji je omjer onih koji su znali što je zeleni telefon i onih koji nisu znali? Pa otprilike je podjednak. Podjednak? Pa dan. Može jedno kratko pitanje, molim vas. Znate li možda što je to zeleni telefon? E, zeleni, e, Pa za e, okoliš. Tako je. Za čuvanje okoliša. Tako je. mozak stane. Jeste zvali kad zeleni telefon? Nisam, nisam. Jel vas zanima? A što? Pa znači možete prijaviti bilo kakve nepravilnosti vezane za zaštitu prirode, okoliša e, ili dobiti... dobiti... ovi, vrećice i tako. Da, i mm. to, i uključujući i to. <laughs> bilo kakav znači savjet dobiti upit informaciju, e, broj vam je evo 072 123 456. Evo, broj telefona smo ponovili već više puta kroz ovu anketu. Marija, koje su kategorije u kojima se zaprimaju prijave? prijave se zaprimaju ukupno 13 kategorija. Ja ću ih sad e, na brzinu nabrojiti, ali kao što sam već napomenula, kroz dalje emisije ćemo obraditi svaku pojedinačno. to su kategorije buka, gradnja, otpad, promet, zrak, zračenje, tlo, šume, vode, zelenilo, rudarenje i 13. kategorija je kategorija ostalog gdje dakle, stavljamo sve one prijave koje ne idu niti jednu od ovih navedenih kategorija. Mhm. A možemo li sada zaprimiti pozive građana? Naravno. Evo vam besplatni broj telefona 08005160 direktno u emisiju u kojoj se sada nalazimo. A, htjela bih samo koji je ono broj telefona zelenog telefona, znači besplatni naš ovdje u emisiji 0805160, a vaš zelenog telefona je 072 123 456 i naplaćuje se po cijeni lokalnog poziva. Uh-huh. U redu. Čini mi se da pozivi imamo, sad ćemo vidjeti tko nas zove. Jesmo spremni, Marija? Naravno. Prvi poziv u ovoj emisiji. Halo, halo, tko je s nama? E, dobar pri telefonu. Dobar dan, Krešimire. Evo, ovako, pa ja bih prijavio u vezi zelenog telefona mm jednu stvar. Izvolite. Pa, pa, radi se o tome na Mažurinićevoj obali na rijeci Kupi preko puta bivšeg Crnog mačka, odnosno danas Joha Paba, je onaj plato prema rijeci Kupi gdje se, je bila kulisa za film nedavno prošle ili pretprošle godine i onako to je kameni plato i on se počeo urušavati. Čak mhm. je možda i oštećen malo i za vrijeme snimanja, ali to nije bitno i sada bi bilo šteta to ne prijaviti i obnoviti ga za neku manju svotu nego da se to skroz uruši pa za par godina bude puno veća. Mhm. Koje je vaše konkretno pitanje Krešimira za našu Mariju u studiju? Pa evo, da li se može, pošto je to vezano i nekako malo i uz okoliš i za dobrobit grada, da li se može to prijaviti nekome i da se, odnosno gradskim službama prijavi, pretpostavljam da je to u vlasništvu grada i da se nešto poduzme u vezi toga da se u narednom periodu svota za obnovu ne bi znatno povećala. uh Hvala vam lijepa Krešimir Evo Marija, možete li odgovoriti? moj odgovor gospodinu Krešimiru je sljedeći. dakle, prije svega bi pohvalila ovakvu prijavu gdje znači se da dovoljna informacija. u svakom slučaju naravno da se može nešto učiniti, postoje nadležne inspekcije službe koje mi kontaktiramo, tako da E, mi ćemo se definitivno e, postupiti po ovoj prijavi, dakle prijaviti u nadležnima, a evo gospodina Krešimira pozivam da nam se naknadno javi e, na naš 072123456 za eventualno nešto više podataka, eventualno svoje podatke kako bi ga mogli naknadno kontaktirati o samoj prijavi i njenom rješavanju. Evo Krešimire jeste čuli? Jesam, eto. Hvala, Hvala vam lijepa. Hvala, do Hvala. slušanja. Hvala. Evo predlažem jednu kratku pauzu. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi moramo nekako ovaj, emisiju <laughs> zgužati, privesti kraju, ali smo mi okrenuli i jedan telefonski broj. Marija, o kome se radi? Tko nam je s druge strane e, telefonska slušalica? S druge strane je moja kolegica Ana Golja iz udruge Žmergo iz Opatije i evo. Dobar dan, se čujemo? Dobar dan, čujemo se. Čujemo se. Evo, e, recite nam na samom početku što su to zelene čistke? Zelena čistka je jedna jednodnevna akcija čišćenja divljih odlagališta otpada koja se provodi na jedan dan svake godine diljem cijele Hrvatske zelene čistke zapravo jedan eh, nacionalni eh, ajmo reći projekta, ali koji je dio velikog globalnog pokreta koji ukuplja 120 eh, zemalja svijeta gdje svake godine se čisti u različitim znači, zemljama. Do sada je sudjelovalo preko 14 milijuna volontera i očišćeno je preko 500 tisuća tona otpada diljem svijeta. Znači mhm. cilj nam je osvijestiti ljude koji je problem predstavljaju divlja odlagališta i općenito to otpad, osvijestiti ljude da je to nešto na čemu definitivno moramo svi skupa poraditi i da trebamo e, svi skupa e, se aktivirati i pomoć e, da svi skupa očistimo znači našu zemlju. Nažalost, mhm. otpada ima puno i e, kada smo za vrijeme zelene čistke, odnosno kada su volonteri za vrijeme zelene čistke prve godine krenuli kartirati divlja e, divlje odlagališta, njihov broj se nije znao. Sada imamo na e, karti otpada preko 3000 kartiranih odlagališta samo u Hrvatskoj. Mhm. Svake godine se čisti i moram, o, mislim, nam, mi smo zapravo jako veseli zbog toga što svake godine se sve više i više građana uključuju uključuje, tako da, a iako je već prve godine bio stvarno super ovaj, odaziv, eh, što pokazuje isto veliku osviještenost naših građana. Tako da mhm. prve godine sudjelovalo preko 41 tisuće eh, volontera i sljedeće godina oko 52 tisuće volontera. Ove godine za sada imamo prijavljenih 55 gradova i 150 škola koje će čistiti 23. četvrtova. Uh Je li Karlovac među njima, među prijavljenim gradovima? Je, je. To je Seko, Pan Pobrino, zar ne? Da. <laughs> Evo čujemo se svi, došli smo. Hvala vam lijepa gospođo Ana što ste se javili u našu emisiju. Malo smo kratki s vremenom. A, Marija, na samome kraju do slušanja. Do slušanja. Marija, na samome kraju imamo li nešto još za reći? Na brzinu. tako je. ovako, u sljedećoj emisiji mi ćemo se malo više pozabaviti zelenom čistkom na području grada Karlovca i evo pozivam slušatelje da poprate to. uh je li ovo prvi puta da se organizira zelena čistka ili? Nije. Nije? Ne. Koja je ovo godina za redom? <laughs> Šapće mi. Dobro, ok Provjerit ćemo tu informaciju do sljedeće emisije. Hvala vam lijepa Marija što ste došli e, na Trend Radio i naravno do sljedećeg četvrtka u jedan. Pa možda da budemo malo bolje osvješteni onako ekološki. Može, to nam je poruka do sljedeće emisije. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 56. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.